Jodi a se mèkredi 11 jiyè 2007, nou pral fè yon ti pawoli avèk moun sa yo, se RSM 6 e RSF 13. N ap fè yon ti travay sou kijan moun nan zòn Tibò a pale lang kreyòl la. Pa egzanp, si gen diferans ant nan fason granmoun yo pale ak jèn yo. Kòm kreyòl la se lang natif natal nou, nou ta byen kontan si nou vle ede nou nan ti travay sa. Nou pral fè yon pawoli avèk yon lòt moun pandan inèdtan konsa. M ap la tou. Antanm wap wap fè pawoli sa a. Epi map patisipe tou ladanl. Antanm map anrejistre vwa nou tout. Apre pawoli sa a, nap konvokew pou yon lòt pawoli ak yon lòt moun ki pa natif natal nan zòn Tibo a. Paoli sa ou va fel sel ak moun nan lap fe paoli a tou men li ka montrew desen kek bagay epi li ka mandew kijan rele bagay sila yo e li ka mandew tou ou kapab li yon ti teks nou menm ki la eske nou dako poun fe ti travay sa ansanm wi ebyen sin dako nap demare. Se kijan yo rele ou menm? Kijan yo rele ou? Klotid. Klotid. Ki laj ou genyen? Senkannsizan. Ki kote ou fèt? Tibo. Ki kote papa w ak manman w te fèt? Ki kote w rete aktyèlman? Èske w konn fè ti deplasman pou n ale lòt kote? Kisa Manman w ak papa w konn fè. Te konn fè. Manman w ak papa w. Ki sa yo te konn fè? Kiltive latè. E ou menm se kijan ou rele yo rele w? It Misi. Ki laj ke w genyen? Konbyen tan w genyen? 57. Lye de nesans, kote w te fèt? Bòz. Ki kote papa w ak manman w te fèt? Papa m, manman m fèt Bòz. Papa m fèt Dikòs. Ki kote ou rete kounye a? Bòz. Èske ou konn fè ti deplasman, ou konn ale lòt kote? Mwen manke lòt kote m ale. Okap. Kisa manman w ak papa w te konn fè? Anmè! E kisa yo te konn fè? Lakilti yo te konn fè. Kisa nou fè ki pèmèt nou jwenn mwayen pou nou viv? Kisa nou fè pou ki pèmèt nou jwenn mwayen pou nou viv? Bagay kisa non fè. Se menm toujou la kitiv la nou fè. Nou travay, fè ti travay a nou, nou tape la distans pou nou vwa lavi. Lè nou travay, kijan nou travay, kijan nou travay tè a, kisa nou fè. Nèg ou manno travay tè a, nou sakle tè a. Nou pase way, nou netwaye, nou plante plant la. E lè nou fin plante konsa kisa nou e kisa nou fè aprè? Apwè nou tounen nou sakle, ak vile pou nou wè si na touve yon bagay ladan pou nou wè si nou ka vwa lavi. E kisa nou konn plante konsa? Nou plante mayi, pwa nèg. kann. Eske se lè nou travay nou plante mayi, moun an dekwa nèg nou plante kann, eske sa ba nou lajan pou nou kapab viv? Sa ba nou ti lasistans. Men li pa ka ba w bon kòb vre. Men sa fè w se tou ou pa ka chita. Fò w fè. E se konbyen timoun ke nou genyen? Konbyen timoun nou genyen aktyèlman? M genyen, m gen 8 pitit. Èske tou le 8 lekòl? Tou le, non. Tou le 8 pa lekòl. Konbyen nou gen ki lekòl? Nou gen 6. E ou madam, ki sa ou nou fè ki pèmèt ou jwenn mwayen pou n viv? An fèt, se moun yo. Mwen sa m fè pou m twouve mwayen pou m viv ansanm avèk timoun yo, pafwa m te konn griye kafe. Lèm griyen kafe a, m konn twouve yon ti kòb, m achte manje pou timoun yo. Wi, pafwa m te konn griyen kafe, lèm griyen kafe a m al vann li, m konn twouve lasistans pou timoun yo. Lè w griye kafe a, ki jan w fè sa? Lè m griye kafe a, kòman m fè l? M achte kafe a an gren. M lave kafe a nan dlo epi m pase l solèy. Pandan l vin chèch, m pwòpte yon chodyè, mwen sanble yon dife ki gen bwa ladan l. epi m met chodyè a sou dife a. Lè m mete chodyè a sou dife a, pandan chodyè a cho, m vin mete kafe a ladan l. M ap griye ak bwa a, men se yon bagay ki pran anpil nonm tan, epi gen gwo chalè tou. Lè kafe a vin nwa. M mete sik nan chodyè a, sik la fonn, epi m vide kafe a ladan l pou m ap bwase pou jis kafe a kuit ladan l pou m vide l sou yon laye avan ke pou m ta pile l. Lè m fin pile l, pou m ap pase l nan yon paswa pou m pran poud la pou m jete tèt la. Lè w fin vann, lè w fin fè tout travay sa yo nan kafe a, se kote w vann yo? Okap. Yo pa vann li nan katye a tou kote ou rete a? Non. Lè ou vin vann li Okap, èske gen, èske ou, li ba ou yon bon benefis ki pèmèt ou kapab voye timoun yo lekòl? Non. M pa fè l pou m voye timoun yo lekòl, paske m fè l pou m twouve yon gwo dezire pou yo. Lè nap gade jan tan lontan avèk moman kounyè a, tan kounyè a, èske nou wè gen diferans nan tan lontan e ak jan tan ye kounyè a? Wi, lontan ak kounyè a gen diferans nan sa. Paske de lontan ou premye paravwa mwen sa m vin wè kounye a moun pa ka voye timoun lekòl paske de lontan ou te konn voye timoun nan lekòl w ap peye de goud pou lekòl la ou twouve de goud lan ou peye pandan jounen jodi a e te gen prezidan tou te gen travay nan tout bout Chemen yo, yo te konn bay manje ankò. Ou te gen èd ni pou lekòl la, ni pou timoun nan, ni pou ou menm ki granmoun. Kounye a pa gen sa ankò. Pase pou mwen sitou pou mwen ankò. M sot gen 2 timoun k a prale n egzamen, 100 dola fè yo rete leta voye papye yo chita lakay la yo pa k ale. M wè tand. Se ki nan ki egza, nan ki klas yo menm yo te ye? Ti moun ki pa ye konpoze a. Gen youn ki ta pral ye men egzamen katriyèm. Li pa ka ale. Gen youn ki ta pral ye nan sètifika. Bon m fin fè foto, m peye fich. Pou 100 dola pou m peye lekòl la, mèt la di li pa ka ban m fich la. Sa vle di li la pèdi Li pèdi egzamen an. Li pèdi. Yo fè kòve nan ane an. E Wi, tankou jodi a, tan kounye a avèk tan lontan avèk jounen jodi a, sa vle di daprè ou ki jan ou santi, èske bagay yo menm, èske gen pwoblèm, plis pwoblèm oubyen èske gen mwens pwoblèm parapò moman n ap viv kounye a? Gen plis pwoblèm. Kòman w ka esplike pwoblèm sa yo? Ni kòman pwoblèm yo ye? M wè gen plis pwoblèm. Nou sot fè yon vòt pou yon prezidan k ap monte, k ap chita sou chèz la. Mwen sitou pou mwen kòm yon moun ki malad mwen te ye. Eskize m se pa fwèt an non m gon gri ki prese lestomak m m tou malad malè nan vant la pandan m rive depi a 6 zè di maten m vin pran inè m wè m paka poze yon bilten non se sa m vin fè m di bon Menm si m malad m pap ka ale lakay an paske se bilten an pou m poze avan ke m ale. M ap fè tou de tou de efò paske menm si kò a pa bon sa m vin fè a pou m reyalize l kanmenm. Pandan m monte sou on pewon non on devan pòt, on sekirite ki ban m on kout bwa. Yon ti kout bwa nan mitan do biw m voye je m wè li li banm li m di ah menm si w ta banm kout bwa depi m pa mouri se onbilte m te vin poze se pou m poze kanmenm avan ke m ale epi m fè tout efò m antre anndan m poze bilte an kanmenm m soti men tou dènyèman yon lapli tonbe akoz de kannal ki pa fouye dlo antre anndan kay la m ye a. monte anndan tout chanm kay yo, si m te dòmi menm pitan m ta ka pèdi. Sa vle di, pa gen moun ki fè anyen nan peyi a. Eske lè nou konn al vote, moun nou konn al vote yo se yo, moun nou vote a se li yo ki bon? Moun nou konn vote a si se li ki bon nan eleksyon. Non. Moun nou konn ale vote a. Lè ou fè dispozisyon, ou di bon, i fodre ke katye m gen yon chèf ladan yo. Paske se pa toutan, m ka gen yon pwoblèm pou m reyalize pou m nan Montemilo, Milo gen pay, Pwodui yo gen pay, Plenndinò gen pay, Mwen menm nan zòn nan il faudrait ke m gen. Pandan w rive wap poze bilten an moun yo fè magouy ansanm avè w. Yo di w bon, pinga w vote entèl, se entèl pou w vote. Pinga w vote entèl, se entèl pou w vote. Entèl pa bon. Pandan ou fè bilten kenò w, yo tou ka vle pou yo retire kenò w la pou yo mete moun nan yo vle. E ou se kòman ou wè tan nan tan tan lontan avèk tan jodi a, ki jan ou wè bagay yo ye? Mwen? Anben mwen ki jan m wè yo ye? Tan lontan an te pi bon. Bonè a se di jan lè Bondye fè yon sòprèz nan kou li dèyè Bondye. M wètan lontan depi w bò. Paske konnya paske konnya si si gen yon bagay wap fè ou si w ta ka gon moun ki te ka ba w yon èd li ta fè w byen paske pè a n lè w ap fòse ladan ou fòse pa tèt a w. Pou pa gon moun ki pou diw sa me me ide sia fè sa fèy konsa fèy konsa non li pa gen sa paske ou lè ou vini ou vini travay men fòw te ka gon moun ki te ka diw konsa entèl ou pa konnen nap fè sa konsa moun nan se te se te fòse wèy fòse nan Way poze yon bilten pou li. Lè w fin poze bilten depi li fin bon tou li pa konnen koze w ankò li pa konnen si w la li pa konnen si w pa la. M wè peyi a se konsa l ye peyi a jan li te ye lontan an li pa konsa ankò. Eske gen bagay ki make lavi w? Eske gen bagay pafwa gen de moman w konn santi ou kontan, gen de moman ou konn santi ou tris, èske gen ou konn viv moman sa yo, gen moman si gen de moman ou konn santi ou tris, gen moman ou konn santi kè ou kontan, èske ou konn viv moman sa yo? Enben, viv m te konn viv nan moman konsa, bagay ansyen tan, ansyen tan. Men pou le moman kounye a li pa gen, pa gen bagay konsa ankò. Kòmsi kè ou toujou pa nan, kòmsi pa kontan, kòmsi kè ou toujou pa anpè. Poukisa kè ou pa kontan? Anben kòmsi peyi a di. Peyi a di kòmsi pa gen anyen ladan, chak jou ou leve. Se chita ou ka fasil chita anpi ou ap pran lokipasyon bon se bagay ki pote ou menm ti bon si gen de moman ou rive menm menm distrè ou ta distrè ak yon sèl etidye lavi a kouman li ye kouman li pa bon pou ou. Ok. Men èske pa gen kle goumon tou kè w konn kontan? Pa egzanp, tankou yè swa, tankou ekip ou genyen se pa kè w pa kontan? M pa, wi, konsekan m fè ti kontan lòt ane, yon lòt ti moman ankò, e blan ok. Wi, èske gen de moman kè w, ou konn santi kè w kontan oubyen gen moman ou konn santi w nan tristès? Kisa k konn fè sa? Mwen daprè mwen menm bouda mesye lala m pa janm gen tristès pou mwen menm paske sak fè m pa janm gen tristès pou mwen ou premye paravan lè w anndan w kay ou gen 8 timoun pou wè w rive nan moman lekòl yo tout chita la ansanm avè w ou pa ka voye yon sèl lekòl afè 1 pafwa w leve. Ou fè tout jounen an, ou ka pran inè, ou pa ka twouve anyen pou ba timoun nan. Si petèt yon prezidan te monte nan sou palè a, enpi ou te wè te gen yon ti trafik nan lari a, te mèt se kannal, Epi menm si fi ta bay dlo, gason menm t ap fouye, la w t ap gen yon ti espwa, madanm t ap pase men nan tèt a mari, mari menm tankou wè size a t ap rele madanm, nou fè yon ti chita nou pale. Sa vle di se toutan madanm nan grangou, mesye nan grangou, timoun ap plenyen grangou, ou pa gen kè kontan pou ou menm, kay la mare. Nan rete nan poko janm gon ti moman menn ti kè a nou fon kont yon moman nou kontan. Mwen keran keran m te konn kontan tankou wè fi anndan kay de lontan pase de lontan kenenpòt ti monnen w gen nan men w li deja ba w manje pito a pwale lekòl men pandan jounen jodi a Gen prezidan ki vin chita sou palè a. Pa gen kè kontan menm. Eske nou konn patisipe nan gwoup deja? Nan gwoup, swa nan gwoup legliz oubyen gwoup katye? Eske kouman sa kouman sa konn fèt? Ben, nou pa gwoup, gwoup nou te. ladan se se yon gwoup konsi an jan de legliz katolik mwen menm menm menm m te konn mache legliz katolik m te nan gwoup bagay menm vin gon yon ti pwoblèm m fon ti kanpe konsi m wè mwayan m sam vle te ka achte tè a m wè vin banm pwoblèm m fon ti kanpe sa fè m pa m poukò mache men m gen pou m M gèt m retounen mache ankò menm jan m te konn mache. Anba rapò sa pou di w gwoup, komite, m pa nan m pa nan yo, m pa konn nan yo. Ou pa konn patisipe nan gwoup? Pale, esplike m kòman. Non mwen pale. Mwen marye nan katolik. Manman m fè m nan katolik, papa m fè m nan katolik. Men son sèlman bagay m gen ladan m pa konn nan gwoup nan chemen paske m pa gen chans pou sa tankou wè lè yo konn ap mete travay nan tout mòn ou pa gen chans pou sa pase se moun chwazi yo bon men gwoup legliz pann w leve le dimanch Ou pè yon metraj sou ou mete bèy nan pye w, w ale legliz, pafwa ou konn tande gen de gwoup yo di w gwoup familya, gwoup reyon despwa, apwa y chante, menm si w pa nan menm si w pa nan gwoup la, men w gade, ou wè atelye a abiye, pafwa yo gen chòt gran manch, e bout bèl bout jip, bèl penyen. Epi koral la leve e lay chante, se pa ladan yn ye dirèkteman nan koral la nan legliz la, men m konn wè lè koral yo leve e aprè y chante, sa se bèl bagay! E m toujou ap rele Bondye pou m ta rive, pase gen koral granmoun gen koral jèn, pou koral granmoun nan pou m pou m ta ka rive nan pwòz pou m ta leve yon jou pou m ta va y chante paske se bagay m renmen, men. Mwayen an enposib pou m ta rive ladan li pou abiman an. Eske pandan nap viv nou konn wè jan yo òganize seremoni vodou lè bòkò yo bòkò oubyen nan katye a eske nou pa janm wè bagay konsa? Mwen mwen pou tèt anm zòrèy an banm men m pa konn wè de vizavi paske Kòm distraksyon pou nou distrè nou. Kisa nou konn ap gade kòm distraksyon oubyen nou konn ap koute kòm distraksyon nou? De bò mwen ni mwen kisa m koute m renmen anpil? Sèl foutbòl. Apre sa m pa anyen m renmen ankò. Anpi m ta renmen pou m mache legliz tou, son ti pwoblèm ki fè m pa mache. Apre sa m pa gen anyen mwen menm, m pa nan vodou, m pa nan bal, m pa nan anyen. Se foutbòl ou rele? Wi sèl li m renmen. Men èske ou gen ekip tou ou konn ap gade lè ekip yo ap jwe? Anben mwen wi, m konn ap gade. M konn gade Brezil. Kòmsi yo di w lè w di w konsa Ou renmen sila ou renmen sila se pa pou w di konsa se vi se yon lòt bagay ou gen non kòmsi m renmen kouman m ye m renmen m renmen brezil m renmen ajantin kòm son bagay m renmen m renmen wè kote y ap jwe boul paske yo jwe boul di dèpi yon son ekip k ap jwe m wè ekip la kòmsi l p ap jwe boul tou lide m di ale pa k ap gade mwen mwen se sa m renmen mwen mwen m pa renmen anyen ankò. Eyo kisa ou konn. renmen kòm distraksyon ou yo konn fè kòm distraksyon. Mwen m pa konn fè anyen menm sèl leve se Ou pa konn tande tankou bay lòt bagay ou konn ap koute ki fè w kontan oubyen ki fè w renmen. Sa m konn ap koute pafwa si m chita lakay m kòm se akote Karitel m rete. konn gen madigra kap pase le jou dimanch m kanpe lakayanm map gade yo men ni m pa swiv yo. Men kijan ou konn wè madigra yo maske men kijan ou konn wè yo fè sa lè yo maske. Madigra yo men kòman yo fè lè yo tande madigra pral maske yap rive nan mwa a ou wè yo ale okap oubyen sendomeng. Yo achte mas. Enpi, y achte gran vye pantalon, gran vye wòb, yo met sou yo, yo pran mas la yo bouche de grenn je yo, enpi yo chèache palmis, yo kòde yon gwo kòd, y ap fwape kòd la nan tout karitèl la, pouw! Y ap fwape kòd la, pouw! Sa fè mas la, yo mete nan figi rayo a, Ou wè mask la son lòt koulè ui ou toujou ap gade di gad on mesye ak on mask gad on mesye ki kote moun konn fè mask sa wap gade lakay ou. Men pandan yap yo gen mask yo gen kòd nan men yo pa gen lòt bagay yo fè ankò. Yo gen tanbou. Lè yo gen tanbou a yo pran moun ki pou bat tanbou pou yo, se pa madigra a menm ki pote tanbou a kap bat li. Moun nan ka bat tanbou pou yo a, moun nan pa maske figera yo, pase i mete tanbou a chak kote i rive, i mete depoze tanbou a atè epi lap bat li. Anpi y ap bat tanbou a, moun ap danse, ou menm ki mèt al e devan pòt la ou kanpe w ap gade yo. Si w gen senk goud, ou ba yo, si w gen twa goud ou ba yo epi yo pran yo vire y ale nan lòt kay ankò. Men e si ou pa ba yo kòb èske ki sa ou fè yo menm e si yo fache ou menm ou pa ba yo? Yo pa bat tanbou anpil devan pòt la, depi yo wè ou pa gen kay yo pa bat tanbou anpil, yo vire dwa yo y ale men ni yo pa joure. Èske ou pa konn patisipe nan madigra e ki jan sa konn fèt? Madigra? Madigra? Bon mwen ni se tanbou ye ni. Ok. Tanbou ye ni e mwen ki bat pou yo. Men lè w tande m ap bat pou yo se plezi. Lè m di yo. Tout moun, depi se lè sa e jou dimanch la, bon pifò moun se pou w twouve yo nan madigra, y ap pran plezi. Men mwen menm, mwen se gwo tanbouye. Mwen se mwen ki konn bat. E pandan w ap bat tanbou pou yo, e apre tanbou a, kisa yo konn ofri w? apre w fin bati? Anben, apre m fin bati, lò ti kòb yo ranmase, yo ban m yon ti monnen. Yo ban m yon ti, konsi, se pa yon pil non, lajan madife a pa lajan w pou w di konsi, pou y, si w ka gen yon pwoblèm pou yo rezoud. Lò yo fin mete ti kòb la atè, paske anpil, nou anpil, sa ki ka soti ven goud, vennsenk goud, yo ba w. Ou menm se lida w. Ou ka achte plant ak li. Ou plante, ou mete nan latè. Men eske lè ou plante plant an, eske li konn donnen ou konn oubyen ou konn pèdi rekòt la? Non, si la ou pa gen, depi se lajan madigra ye, si ou achte yon gwo depwa, ou pa ka pa manje ladan fèy donnen. Men eske ou konn, eske ou renmen fè sa? Èske w t ap pran plèzi ladan lè w ap bat tanbou a? Anben wi, m t ap pran plezi ladan si m pa te trap, si m pa te renmen l, m pa te ka ale ladan l, m te renmen l wi. Men pandan, èske nou konn patisipe tou nan nan fèt chanpèt? Èske nou konn ale nan fèt chanpèt oubyen? Nou konn wè kijan yo òganize fèt sa a, fèt chanpèt. Anben, m konn ale. Kouman w konn wè? Ki kote w konn ale? M konn ale Lapli Divan. Kouman w konn wè yo fè? Kouman w wè yo fè sa? M wè lè m rive nan fèt la, m wè moun anpil. Valè m e gon tou yo bare ak yon miray e gen moun m wè ki vini ki tonbe men e gen de fwa se labou ye senp moun nan vini ak e bèl radèy ou wè mechak mechak towo gason yon lòt ti kado ou wè moun nan retire radèy nan pi tonbe nan labou a li woule nan labou a li sal tout kò l nèt yo pran kola. Yo voup yo voye ladan, yo pran wonm yo voye nan labou a, yo tiye bèt yo voye ladan. Mwen se sa m wè yo fè. Menm mwen m pa janm konnen de ki jan ki fè yo fè. Men pandan ou wè y ap fè voye kola voye, èske se san bèt la voye nan twou a oubyen se vyann nan menm yo lage? Vyann m wè yo voye ladan. Men gon lòt moun, lòt jenn gason k ap ka pou ranmase yo andedan tou a, tou la bwa yay pwan yo, kan yo rete yay pwan yo kou a ke yay lave yo pou yo manje. Men e èske toujou, èske kòm ou di gen anpil moun, èske se moun tou patou ki vin nan fèt sa oubyen se moun sè moun plè di mò sèman ki vin nan fèt sa? Non tou patou, tou patou. Men kòm ou konn wè devan legliz la? Mesye? Devan legliz la, devan legliz la. Devan legliz la m wè yon bann moun. Kom andeyò, sa kap limen chandèl m kanpe map asiste, sa kap limen chandèl m wè ap bat bouch a yo m pa konnen kisa yap di. Men e anndan legliz la ou pa konnen kès koman ou wè anndan legliz la tou. Anndan legliz la komsi. Fèk eske gen moun moun gen moun tou anndan legliz. Wi wi anndan kon kom andeyò li gen. Ou konn ale menm si non? Non. Men ou pa konn asiste kèk fèt? Chanpret, sèl Tibo. Kòman ou wè òganize sa? Ebyen, fèt Tibo a, lè n ap fete, m toujou wè yo dekore katye a. Sa vle di dekore a, yo bale, yo ranje wòch, yo plante pye palmis atè a. Kounye a la, yo blanchi tout wòch yo, sa vle di se fèt Katya yo k ap fete, y ap fè yon bèl nan kare sou Karitèl la. Kounye a nan aswè, yo bat vodou. M tande yo bat vodou an men m pa konn al asiste. Se nan demen maten lè gen legliz, yo jwe bal nan aswè, lè gen legliz m leve demen maten m ale legliz. Lè yo jwe bal la se eske eske gen ki kantite moun konsa ki vin nan bal la? Lè yo jwe bal la moun ki vin nan bal la se pwofèt ki reyini moun lwen se moun koronèl kabo balan tòti woubiya bòd ti plas bòd gran plas lanbè. ki vin nan fèt la. Men pa gen moun ki konn soti Pòtoprens, ni Plèndinò, ni Okap ki vin nan fèt la. Moun Okap ki vin nan fèt la, se moun k ap vin jwe bal la. Èske, kòman ou konn wè anndan legliz la jou fèt la? Kòman ou konn wè kowal yo? ye anndan legliz la wi. Anndan legliz la bèl paske daprè sans anndan legliz la ye se tankou wè yon moun ka pway ki sot ka prale marye yo dekore legliz la bèl flè bèl abiman koral yo chante byen epi yo gen bèl abiman anpil anpil si gen yon pè ki konn vin selebre fèt la anndan legliz la kounye a lap gen de twa pè E nan moman sa tou e lè n ap gade fèt la e ou menm ou konn patisipe ladan l ou konn nan de netwayaj tou ou konn bay ti kout men èske ou konn ede moun yo nan dekorasyon oubyen ou konn patisipe tou nan fèt la? M pa konn patisipe nan fèt la Paske m rete on bon ti nonm lwen. Men m gen sè aran m, frè aran m ki konn ba moun yo kout èd, yo ede yo charye wòch, sab ak bourèt pou wout la. Èske pandan lontan nou menm, pandan nou la, n ap viv avèk timoun yo? Èske nou konn chita yon moman, nou menm nou konn rakonte yo bèl ti istwa, nou konn rakonte yo bèl ti blag, nou konn montre yo ti chan? Oubyen lakay nou, jan granmoun nou te konn fè lontan, yo konn rakonte nou ti blag, istwa, kont, nou konn fè sa, nou konn tande sa? Wi. Èske ou ka rakonte pou nou yon bèl istwa, paske nou konn anpil istwa? Lè. Yon ti yon ti istwa map di Valda son nèg ki te gen mennaj wi men misye gen yon cheval pandan l gen cheval la epi men mennaj la di konsa yap soti li di anvan anvan w soti m bezwen w wi li di m apral fè yon soup pou ou li di vre cheri li di wi li di anben bon Map vin chache yon fanm an. Men misye te pran cheval la e bride li byen pwòp. Epi misye pa tou cheval la patapatapatapatapatapatap. Epi li kache cheval la li mete kanpe nan lakou. Epi mennaj la bay yon ti dlo, li fè li fè ijèn kò a, epi la menm li di konsa met soup lan anndan epi li ale al bwè soup lan. Men mennaj la t achte yon gwo zo li mete nan soup la. Pantan y mete y nan soup la, mnje wè y pwese y ap bwè soup la plap plap plap plap plap, men y wè y pwese men y wè zo a gen yon vitamin anndan y, y wè y p ap gen tan pou y souse zo a, anpi mnje pran zo a anpi y pran y rale mouchwa y konsa. Map kontrolem lom te lom map travay ki chante m konn chante map ray fon ti chante lèw travay ou a nan menw wap chante o di Bondye je vou dan padon elas o kè de vou mèm o. Adje padon bondje jezi fache padon pou inosan o chany damou jezi fache pou nay fon penitans o bondje Lè yo lè ap chante konsa se nan travay la? Wi nan travay la. Men se ou sèl oubyen se nan nou nou anpil? Mwen sèl. Mwen ale. Granmèt la se ou ki sèl espwa mwen se nan ou sèl mwen mete tout konfyans mwen se ou sèl kap vini pou delivre mwen pou sove m anba tout sa ki mal m pa kapab ankò non ok ok se byen e pandan nou konn ap gade. Lè nap gade syèl la, ki koulè nou wè syèl la genyen? Ou menm nou nou wè l genyen? Syèl la ki koulè nou wè l genyen? Mwen menm ki koulè m wè syèl la genyen? Yon lè li blan, yon lè li ble, yon lè li jòn, se sa m wè la dan. E ou madam, se ki lè, ki koulè ou konn wè l genyen? Mwen, m konn wè syèl la gen tout koulè a ladan l. Pase pafwa. M wè yon bagay ap fime anlè a m ap di gade lafimen gade lafimen ki nan syèl la ou kwè lafimen ap desann missis di m non sa se lafimen an nou konn ap limen dife ansanm ak li la se li ki tounen yon vapè anlè a men li blan li bèl lè lapli a apral tonbe tan an chanje li gen yon lòt koulè. Se koulè a sa m konn wè gen. Se sèlman blan ou wè gen ou pa wè gen blan ki gen bleu ki gen tout koulè. Alò ok pa egzanp sa e si n ap gade 2 sa yo kòman ou rele sa yo? Sa yo 2 grenn je 2 sousi. Si se pou ou ki jan w ap di si sa se pou ou kisa w ap di? E sa, kòman w rele sa? Sa se gòj. Tout sa, tout sa nè. Kou m. Kòman w rele sa? Nik. Si se pou w ye, ki sa w ap di? Pou m ye. Si se pou w ye, kòman w ap di? Ke nan m. Lè nou konn malad, ki kote nou konn ale? Lè nou malad, ki kote nou konn ale? Nan doktè a n ale. Ok. Ki jan nou wè yo konn fè sa? Lè n ale nan doktè, ki jan nou wè yo konn fè sa? Men ki jan nou wè yo fè sa? Lè n ale nan doktè a, yo fè dosye pou ou, yo konsilte w. Lè fini yo baw remèd. Lè yo baw remèd la kisa doktè a diw? Kilè li diw pou bwè remèd la? Kòman li di pou bwè remèd la? Li konn dim poum bwè remèd la 2 fwa pa jou, 3 fwa pa jou menm. Men li di gen de fwa li baw li baw remèd la men li di konsa apre repa. Ok. Lè nou fin manje fò souvan. Kisa nou konn bwè lèw fin manje a? Kisa ou bwè maten? A, Lèm fin manje m konnen si se poum ta bwè yon ti ji, bon manje a pa fasil pou ou se ji a ki ta fasil. Mezanmi oo. Lèw fin manje kisa ou konn bwè? Mwen? Mwen konn ta pran ti, mwen ale m pran yon ti zoranj, m pire l, anpi m achte yon ti demi gode sik, m pa ka achte gwo gode, anpi m pase ladan anpi m bwè. Nou konn mande lè moun o Pòtoprens ap pale ak moun lè moun Okap ap pale, èske nou konn nou fè diferans, nou ka fè gen diferans nan fason moun Okap pale? oubyen ak nan fason moun Pòtoprens pale? Wi, men li gen diferans. Kisa yo konn, moun Okap konn di, kisa moun Pòtoprens konn di? Moun Pòtoprens konn di o-o, cheri, men mwen m pa ka di, mwen, nou menm nou pa abitye konsa. Nou konn di konsa si nou gen yon bagay pou nou pran, ey entèl, pran, pran pa w pou mwen silvouplè. Se pawòl a nou sa a e moun nan Nò. Lèw tande lap pale pou yon timoun pran yon bagay kole anndan kay la ou rele Magali Magali vin pran sa pou mwen silvouplè moun pòtoprens li se oom vin vin pran vin trape sa pou mwen seum nou nou pa abitye nan pawòl sila. Ant moun nan nò ak moun pòtoprens daprè ou kisa eske kiyès ki pale pi bon kreyòl ant moun nan nò ak moun pòtoprens? Nou moun nan nò nou pale pi pi bon kreyòl la. Eske pa gen eske gen moun lòt nan lòt zòn tou pre nou? ki pale kreyòl la yon ti jan diferan pa rapò fason nou pale. Èske gen moun nan zòn pa nou ki pale bò kreyòl la yon ti jan ki gen diferans nan fason ke nou pale e nan fason ke yo pale? Non. Pa gen sa. Senpman si se Pòtoprens moun nan te ye, li vin fè ladesann isi a, lapawòl la pa menm ansanm avè lapawòl a nou. Ok bon m di nou mèsi anpil pou ti moman sa ke nou sot pase anpil ansanm lan e tankou m sot di nou oparavan e mwen menm m fè premye pawoli ansanm avèk nou gen yon lòt moun k apral fè dezyèm pawoli a ansanm avèk nou men li menm